якщо Кумб дасть мені свободу дії. У вашому розпорядженні весь потрібний вам час. Можете вважати себе у відпустці. Я ніколи не пробачив би собі, якби зіпсував вам таку нагоду, мій любий Норею. Коли я виходив, він дивився на мене як на солдата, що повернувся з відпустки на фронт. Я застав П'єра Бертрікса о третій годині в кабінеті кретейського поліційного комісара. З чого ми почнемо? спитав я Бертрікса. Спочатку ми відвідуємо родичів першої жертви. Цих крамарів вони мають бути у своїй крамниці. Ви забули, що сьогодні понеділок. Справді, П'єр Бертрікс пам'ятав про все. У нього була машина. Ми зупинились перед віллою, зведеною на гроші з чорного ринку. Нам відчинила маленька дівчинка. Мамо, тут комісар з панами. Вийшла дочка Жальдіни Летендар, вродлива брюнетка. Побачивши нас, вона спохмурніла. Вибачте нам, пані, звернувся до неї комісар. Лише на кілька хвилин. Я прийшов попросити ключ від будинку вашої матінки. Новий ну, факт змушує нас повернутися до розслідування. Новий ну, факт? Так. Оцей пан, комісар кивнув у мій бік одержав листа з погрозами. Є підстави для побоювань, що вбивця вашої матінки на цьому не зупиниться. Боже мій, а я тримаю вас тут. Проходьте ж, проходьте, панове, сідайте. Я зараз покличу чоловіка, він унизу в гаражі порається, як завжди, коло машини. Їдальня з горіха була сучасна дорога жахлива. Низька вигнута дзеркальна шафа, восьмикутний стіл, величезний радіоприймач. Із коридора визирала та сама дівчинка. А моя старша сестра в школі, повідомила вона. Дочка Жеральдіни Летандар повернулася разом із чоловіком. Він вибачився за брудні руки простягнув нам мізинця. Жінка вже йому все розповіла. Буду страшенно радий, якщо цього разу ви його впіймаєте, сказав він комісарові. Ви знаєте, це зовсім не весело. Всі розуміли, що це не весело. Для сусідів, доки вбивцю не затримують підозра тяжітиме надзятим. Добрий хлопець, певна річ, хоча й трохи дратівливий. Про нього не скажеш нічого поганого. Але ж, знаєте, сьогодні не таке побачиш. Спочатку я сам був, подумав, що то американські негри, те, що їх страшенно боялись. Та коли знайшли сірчану кислоту у того типа із Боннея. Ну, а тепер цей лист, то тож, виходить, вам треба ключа від маленького будиночка маленький будиночок. Якби це почула Жеральдіна. Люсьєно. ти нас пригостиш? Ну, панове, ви образите, образите мене. Люсьєна вже принесла дзеркальну тацю з маленькими скляночками. Це старий коньяк, мабуть, остання пляшка на здоров'я. Зять був червонощокий, Люсьєна повнотіла, та й дівчинка, схоже, не голодувала. Дякувати Богові, крамарі не бідували. Я дивився на П'єра Бердрікса, який добре тримався в ролі простого поліцая. Не вірилось, що після цих відвідин на нашу справу враз пролилося яскраве світло. Зять віддав ключа комісарові. Ви хочете, щоб я вас провів? Не турбуйтесь, пане. Ще раз дякую. Гадаю, поверну вам ключа сьогодні ввечері.